ndabaramukije inshuti namwe bakunze ibiganiro bya radiyo isanganiro ndabahe n'ikaze mu kiganiro isobanuro y'ijambo ry'imana muri kino kiganiro gisanzwe kibayagira ku bijyanye n'iby'ijambo ry'imana uyu munsi tuza gushimikira ku muntu yitwa yezu canke yesu bivanye n'umuntu ahasengera mbego yezu canke yesu ninde iyo bafite ikibanza kihe mu mashengero atandukanye mbegaho kumumenya bifasha iki mu buzima bwo kwemera imana ibyo ni bimwe mu bibazo tuza kurabira hamwe muri kino kino kiganiro watunganijwe na Christelle Nizigama Vestine Butoyi akaba yamfashije kwegeranya amajwi tukaba tubahaye ikaze isanganiro mu gutangura kino kiganiro ku kibazo cyo kumenya yezu canke yesu uwari we ku bwa hasani ntakiruta imana umuvugabutumwa mu idini rya isilamu yesu canke yezu azwi nk'umwe mu bavugishwa n'imana yavutse ku buryo bw'agatangaza ariko atari umwana w'imana turemera ko ari umuvugishwa n'imana mu gitigiri cy'abavugishwa n'imana uhoraho yarungitse ku isi bangana ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bine yesu rero ni umwe muri abo bavugishwa n'imana uhoraho wo mu ijuru yarungitse ngaha kuri ino si gushikana ubutumwa kuri bene adamu mu biringo bitandukanye wanashaka no mu turere dutandukanye ariko kandi muri abo bavugishwa n'imana ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bine harimwo amajana atatu na cumi na batatu batatu bashoboye kuronka agateka ko kuba intumwa kuvuga ngo bahabwa mission speciale yo kugenda guhindura ibintu kumbure vyari vyadutse mwisi byo kugwanya no kwanka imana abo nabo rero babaye amajana batatu muri abo amajana batatu Yesu kandi aragaruka muri icyo gitigiri ariko kandi muri abo amajana batatu hariho abavugishwa n'Imana bakomeye bashika kuri mirongo ibiri na batanu bavuzwe kandi mu gitabo cya korani muri abo Yesu kandi aragarukamo hanyuma inyuma yabo mirongo ibiri na batanu batanu hariho abavugishwa n'imana batoranijwe n'uhoraho twisunze amajambo uhoraho yahishuriye muhamadi yuko aribo bavugishwa n'imana biswe urura azimi mina rusul ni ukuvuga ibihangange ibicocoro imboneza mu bandi bavugishwa n'imana ni batanu muri abo oye yesu nawe nyene kandi araza uwa mbere ni nowa uwa kabiri ni aburahamu uwa gatatu ni musa uwa kane ni yesu uwa gatanu ni muhamadi dukurikiranije mu buryo bw'ingene bagiye baraza mu isi yesu rero turamwemera ko ari umuvugishwa n'imana akongera akaba intumwa y'Imana akongera kandi akaba umwe mu bihangange bitanu y'abavugishwa n'Imana baje ngaha kuri inosi bega Yesu amamuko yiwe mwoba muyazi nayahe nabanje kuvuga uko tumutahura muri rusange ariko amamuko yiwe turazi ko canke tumwita Yesu mwene Maria nyina wiwe yitwa Maria turazi ko yavutse ku gitangaro avuka atagira se Imana nayo ivyo irabishoboye kuko hariho ibiremwa Imana yaremye bitagira ba se na banyenura urabona ba Adamu umva ko Imana irashoboye rero kuronsa ikiremwa gishobora kwibungengwa gusa mu mbanyi y'umukenyezi nka Mariya hanyuma kikavuka niko byagenze rero Yesu twemera ko ari umwana wa Mariya Mariya nawe yarafise umuryango w'ubuse n'uwibunyina se wiwe yitwa Amrani nyina wiwe yitwa Hana mwene Fakud ukaduga rero mwene mwene mwene mwene gushika ushika kwa Yakobo lamiyalide walamiyulad ni uhoraho ntiyabyaye kandi ntiyabyawe walamiyakun lahu kufuwan ahad kandi nta na kimwe canke nta n'umwe twoshushanya canke twogereranya nawe urumva ko rero mu nyigisho Muhammad yaje kugarukana kwereka abantu ukuri canke kwerekana uko uhoraho yarungitse yesu kumbure icyubahiro yamuhaye harimo n'iki cy'uko havuzwe ko ashobora kuba umwana w'imana imana iravuga ko itavyara kandi itabyagwa ko atari ikiremwa kirondoka ku ruhande rw'abayisilamu rero eh, twebwe twemera yesu nk'intumwa y'imana ariko yavutse ku bitangaro biri mu bushobozi bw'uhoraho mu gihe muri isilamu babona yesu canke yesu nk'umuvugishwa n'imana cyo kimwe n'abandi bavugishwa n'imana mu mw'ishengero metodiste libre hoho umuvugabutumwa odiri masabo asanzwe arongoye n'umuryango ujejwe kwamamaza ibya yesu muri iryo shengero we ku bwabo yesu canke yesu ngo ni urufatiro rw'abemera kuko n'umwana w'imana yesu wari yiwe canke yezu ugiye mu zindi ndimi uza gusanga havugwa mu gifaransa jesu uwo ni w'abarundi bamwe bamwita yesu abandi bakamwita yezu shaka kumuvuga uko mu bitabo bimwe bimwe bidondora ibya kahise bavuga uko ari e, baragerageza kumuvuga nk'umuntu akomoka mu bwoko bw'abayuda hanyuma kandi muri ibyo bitabo bidondora ibya kahise baravuga ko ari umuntu yoba yarabaye icamamare atawundi araboneka nk'icamamare mu isi kindi bavuga bavuga nuko bavuga ko ashobora kuba ari we rufatiro rw'abizera kristo canke abitwa abakristo ku bijanye no kumudondora ku bijanye n'imyaka bavuga ko yoba yarabayeho imyaka iri hagati ya mirongo itatu n'itatu na mirongo itatu n'itandatu mu gihe cya pontiyo pirata akaba ariho yabambwe hama agapfa uri Eliya abandi bavuga ko uri umuvugishwa n'Imana wa kera yazutse hanyuma araheza arahindukira arababaza ati mbega mweho muvuga ko ndinde baramwishura umwe muri bo yitwa Petero aramwishura ati twebwe twemera kuri Kristo usomye ayo majambo nko mu rurimi rw'ikirundi wumva umenga ni jambo risanzwe ariko Kristo risobanura uwasizwe canke Mesiya watoranirijwe igikorwa kanaka rero avuze iryo jambo yaciye amubwira ko ahubwo atabi atabibwiwe n'ivyiyumviro vyiwe ahubwo abibwiwe n'Imana rero kumenya uwo Yesu ari nibaza ko eh, dushobora no guhera ku mazina yiwe eh, Yesu Kristo mu rurimi rw'ikigiriki eh, iryo jambo Yesus ni umucunguzi hanyuma Kristo Kristos ni uwasizwe cyangwa watoranijwe igikorwa kanaka ni ukuvuga bibiriya baravuga kuva mu isezerano rya kera umuntu azovuka ariwe mesiya usomye mu isezerano rya kera urabona ko bari bamwiteze uyu rero yavukiye mu muryango nk'iyindi miryango yose muri uwo muryango rero wari umuryango wakomoka ku mwami dawidi wari umuryango usomye nk'igitabo ca matayo ukaja mu gice ca mbere urabona harimwo kudondora basekuruza ba yesu aho rero umuryango yesu yegukira wari umuryango w'uwitwa ko ari umugabo wa mariya yosefu wo umuryango eh, yesu yaciye yitirirwa ko akomokamwo hanyuma aho yari aba mu buzima bwiwe eh, ni umunyenazareti nico gituma uzokumva rimwe rimwe bariko baravuga ngo yesu w'i nazareti eh, no mu gitabo c'ijambo ry'imana bibiriya urasoma akatari gake bariko baravuga Maria na yosefu ariko bimwe mu byo bibiri ishimangira kandi shingire intaye cyane nuko yesu atasamwe inda nk'uko abandi basamwe inda yesu yasamwe inda n'umukenyezi atigeze amenya umugabo kandi asamwe inda atahuye n'umugabo mugabo aho bibiri ivuga umwemu yera azogutera igitutu canke mutima mweranda azogutera igitutu aho rero bibiliya itanahengeshanya kumuvuga ko ari umwana w'Imana kubera yabyawe mu buryo bw'igitangaza kandi ubwo buryo bw'igitangaza butuma Yesu yitwa umuntu ijana kwijana mugabo kandi bukanatuma yitwa Imana ijana ijana nayo furera bahati vena wo mu mwishengero ya katolika nawe nyene aremeza ko Yesu canke Yesu ari umwana w'Imana umwana yavutse ku bwa mutima mweranda akaba na jambo kuko yamyeho imbere y'uko aza ku isi yezu iwacu ni umukiza aha ndafise biburiya nuko yanditse mu ntuze mu kifaransa muri Genèse uravuga ntavuga ko ari ndemu umuntu baravuga ati tugire umuntu ni ukuvuga ko hariho data jambo na mutima mweranda bagize umwe ko Yesu yamanutse rero arungiswe ku bubasha bwa mutima mweranda urabye n'igihe kandi abatijwe muri Yorodani urabona ntuzi ubwo butatu burerekana niho gituma twemera yezu ikibanza uwo yezu canke yesu afise mu buzima bwo kwemera imana mu idini rya isilamu asana nta karuta imana ashikiriza ko yezu canke yesu afise ikibanza nk'ico abandi bavugishwa n'Imana bafise umwe wese mu gihe ciwe e, mu bisanzwe umuvugishwa n'Imana Yesu mu buzima bujanye n'ivyo twebwe uhoraho Imana rugira vyose yaradutegetse kwemera no kwizera abavugishwa n'Imana bose babandi bavuze ijambo ry'uhoraho bose eh, rero muri abo bose bavuze ijambo ry'uhoraho Yesu nawe nyene arimwo e, yarungitswe mu kiringo ciwe kandi arungikwa kuri bene israyeli bo mu kiringo ciwe ni nka Mose yari mu kiringo ciwe ba Eliya ibiringo vyagiye biratandukana by'abavugishwa n'Imana kandi umwe yararangiza ikiringo hakaza uwundi akamusubirira akamwitsa Yesu rero twebwe ku bantu turiho uno munsi nk'abayisilamu uruhara afise nuko yaje kwigisha ijambo ry'Imana ngaha kuri ino si e, hanyuma kandi tukaba tubona neza yuko ivyo Yesu yigishije nivyo Mose yigishije nivyo na Muhammad yigishije nubwo ko bose baje bigisha ijambo rimwe baje bigisha inzira imwe yo gutahura uhora Imana rudende baje bigisha uburyo bumwe bwo gusenga baje bigisha amategeko yagiye arasa mu bisata binini cyangwa mu bisata byinshi cyane gose uru rero kuba nawe nyene yaje kwigisha ijambo ry'Imana nibwo ruhara afise uhereye kuri babandi bari mu gihe ciwiwe yarungitswe ko specialement hanyuma kandi no muri twebwe dusoma inkuru ziwe zuko nawe nyene yaje kwigisha ijambo ry'Imana uruhara rwiwe amajambo yiwe kuyasanisha nayo abandi babwishwa n'Imana hanyuma bose umuntu akayobokera hamwe ibyo bigishije bisa kandi bifise intumbero imwe nibwo uruhara novuga ko kumbure yo bafise gusa rero hashobora kuba hariho abibaza ko hariho uruhara rw'umwihariko ashobora kuba yiharije we wenyene kuruta ugw'abandi ubwo nibwo twebwe abayisilamu tutabona ariko uruhara rw'iwe ni uruhara rw'abavugishwa n'imana bose baje mu isi bazanye ijambo rimwe baje kwigisha ubutumwa bumwe kandi twebwe abayisilamu twategetswe imana yavuze iti la nufarriqu baina ahadin min rusuli ntidushobora kuvangura n'umuvugishwa n'imana n'umwe urubako bose turabayoboka kubera ko bazanye ijambo rimwe wanashaka bazanye idini rimwe nubwo ruhara rero Yesu afise mu bijanye n'ivyo kwizera ari nabwo ruhara rufiswe n'abandi bavugishwa n'Imana bose Yamara Audrey Masabo we avuga ko mu buzima bwo kwemera Imana mu ishengero rya Methodiste Libre arimwo Yesu afise ikibanza ntangere mu buzima kuko ari wo wenyene nzira ijana ku Mana Yesu mu buzima bwo kwemera rukristo ishikana abantu ku mana mwene majambo ufashe abakristo cyangwa ishengero rukristo aho muri rusange bose baba ari abakatolika abaprotestani bo mu migwi itandukanye bose ufashe ukabagumiza mu kibanza kanaka mu gugasokora yesu niba bacitwa abakristo kuko niwe rufatiro niwe rufatiro ukwemera rukristo eka no mu ekereziya katolika furera bahati vena arashimangira bamubwira ko yezu afise ikibanza ca mbere mu buzima bwo kwemera ngo kuko atawundi ahari yoshobora gushikana umuntu ku mana ikibanza kinini cyane rwose kuko havuye data kuko haravuga ati nguyu mwana wanje nkunda nasanze byose binshimisha muri we nicyo gituma tubona ko ntawundi afise ikibanza cya mbere kuko naho ikiganiro isobanuro y'ijambo ry'imana kirabandanya kuri radiyo isanganiro aho turiko turabira hamwe yezu uwo ari we muti akunguho kumenya yezu canke agahombo ku bataramumenya n'akahe aha asane nta karuta imana umuvugabutumwa wo mu idini ry'abayisilamu ku bwiwe kumenya yezu canke yesu ngo ni nk'uko womenya n'abandi bavugishwa n'imana bo muri iyo dini twebwe abayisilamu turirinda cyane gose kandi bava mu muryango umwe benshi bazananye muri descendance yose ya Aburahamu kumanuka kandi idini ryabo ryari rimwe inzira yabo yari imwe rero icyo twebwe dusabwa ni ukuyobokera abo bavugishwa n'Imana bose ariko kandi twebwe turi mu bihe bitandukanye kumbure umuntu yabayeho mu gihe cya Mose ntashobora kuzobazwa ivyo mu gihe cy'umuvugishwa n'Imana Elia kuko siho yarari ni nkuko umuntu yari mu gihe cy'umuvugishwa n'Imana Elia ntashobora kuzobazwa ivyo mu gihe cya Mose ariko azobazwa gusa zijya nyigisho Mose yasize kuko ari nazo nyigisho na Elia nyene yaje kwigisha ariko kuvuga ngo izina ry'umuvugishwa n'Imana uyu kuba twaramumenye kumure niko bimaziki ahubwo abavugishwa n'Imana boss muri rusangi twebwe niko tuvuga kuba twarabamenye ukagereka ko n'uwaje mu nyuma yabo bose ari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko kuba twarabamenye abavugishwa n'Imana no gukurikiza inyigisho zabo bose hamwe kubwa Audrey Masabo avuga ubutumwa mu ishengero rya Methodiste Libre kumenya Yesu canke Yesu ngo bifise ikimazi kinini kuko umuntu aronka ubunywa bunywanyi n'imana biciye mu guharigwa ibyaha byiwe akanaharongera urukiza rudashobora kugugwa ahandi atari yezu canke yesu kubamwemera afise mu buzima bw'abamwizera kandi atanahandi bashobora kubikura iyo ni inyungu ikomeye cyane ku buryo numva n'abatamwizera iyi nyungu igihe bo baba bayikeneye nashaka kubamenyesha ko atahandi bashobora kuyikura atari ukwizera Yesu Kristo ngo ababere umwami n'umukiza abashikane muco badashobora kwishikana ko icyo ico naco ubugingo budashira butangwa n'Imana nayo furera bahati vena wo muri Ecclesia Katolika kubwiwe ngo kumenya kumenya yezu bituma umuntu amenya urukundo izina ry'Imana biciye kubavugishwa n'Imana batandukanye uko ibihe byagiye birakurikirana igihambaye rero ngo si sukumenya Yesu canke Yesu ahubwo nukumenya Imana Imana yaravuze muri korani cumi na gatandatu na gatandatu uhoraho avuga ati atankeka twarashoboye kurungika kuri buri runganwe rw'abantu twarungikira umuvugishwa n'imana intumwa y'imana gushika kwibuka igihe wowe wundi muvugishwe n'Imana Muhammad atari bwaze mwisi bajya abantu bose bariho muri kijya kiringo Muhammad ataraza kwisi no kuvuga ngo bategezwa kuyoboka ubuhanuzi bw'umuvugishwa n'Imana yariho wabo periodique yari Yesu abatoba rero baramuyobotse muri kiriya gihe ciwe no kuvuga ngo nta na kimwe bafise bazovuga imbere y'uhora Imana abwira byose oya kuko ntibumviye umuhanuzi Imana yari yabarungikiye ntibumviye ubuhanuzi Imana yari yarungitse aburumva nta na kimwe bazobazwa kubera ko mu bibazo vya mbere umuntu azobaza imbere y'uhoraho uzobazwa mbega imana yawe warayimenye wari ukwiye gusenga uvuga uti narayimenye yari yihe ntuzovuga ngo ni mwene adamu oya utamenye wa uhoraho rurema wa byose kibazo kizoba kikunaniye mu ishengero libre hoho agahombo ngo kabwirizwa kuhaba kuko ngo uwo muntu ataramenya yesu canke yezu ntazobona ubwami bw'imana azotsindwa n'urubanza ibyo bivugwa na odiri masabo yisunze amajambo yo muri bibiliya muri yohani igice ca gatatu kuva ku murongo wa cumi n'indwi hari amajambo muri bibiliya twihweje muri yohani igice cya gatatu kuva ku murongo wa cumi n'indwi havuga ngo kuko imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza ariko ngo abari mu isi bakizwe nawe aca abandanya ngo uwumwizeye ntazotsindwa n'urubanza ariko utamwizeye aramaze gutsindwa kuko atizeye izina ry'umwana w'imana w'ikinege mu yandi majambo agahombo karimwo ni ugutsindwa n'urubanza umuntu wese atizeye yesu kirisito ni umutsindwa imbere y'Imana azotsindwa n'urubanza kandi uru rubanza ruriko ruravugwa ni urubanza rw'ibihe bitazoshira mwani majambo umuntu wese atizeye Yesu Kristo azohanwa ibihe bitazoshira akorewe n'agahombo ku muntu atizera Yesu Kristo no muri Ecclesia Katolika ngo ni ngombwa agahombo kabeho kutaramenya izina rya Yesu canke Yesu kuko uwo Yesu canke Yesu niwe yatumye abantu bamenya ko ari abana b'Imana afise agahombo kanini cyane kubera ko aguma ari nkamwigenda ko kandi ameze nk'igiti nk'intuze nk'ibabi rikorotse hejuru ridasubira ariko uri kumwe na yezu umeze nk'ishami rifise intuze rifise ubuzima iyo mana wamenye ikiganiro isobanuro y'ijambo ry'imana cy'uyu munsi ni ngaho kigarukiye twariko turabira hamwe yezu canke yesu uwo ari we christian nizigama n'injena kigutunganirije vesine butoyi akaba yamfashije kwegeranya amajwi mwese hamwe mugire ibihe byiza insobanuro y'ijambo ry'imana insobanuro y'ijambo ry'imana kuri radiyo isanganiro